muti none tugiye kuganira kuki uyu munsi tubayagira ku bijyanye no gutegekaniriza akazoza abakozi aho usanga hari bamwe batagira ubwo burenganzira kandi botegerejwe kubugira mbega none ugutegekanirizwa akazoza biraba uwuhe mugwi w'abakozi umukozi yotegerejwe gutegekanirizwa mu kiringo kingana gute mbega hoba hariho amategeko araba ibijyanye no gutegekanirizwa kazoza ibi n'ibindi ni muri kino kiganiro mwateguriwe na Yves Nkunzimana hamwe na Grace niyo nzima tubaramutse twongere tubahe n'ikaze sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro twaraganiriye n'umukozi wo muri setemo afise ikibazo cyo gutegekanirizwa akazoza kuko ishyirahamwe akoramo riheranye bigatuma abakozi bato bato batategekanirizwa ngo bakingigwe muri siteme turafite ikibazo kijyanye no kutarihigwa ni turamaze hafi umwaka ugomba kurenga e, baraheranye hafi nk'imiliyoni zishika nka mirongo irindwi za NSS baraheranye imiliyoni zishika nka mirongo itandatu za mituweli e, siteme iraheranye imiliyoni zishika e, ijana za za haca haba ingorane umuntu acaguma yigengesera ko hashobora kuba eh, izo ndwara zishobora kwaduka tugasaba rero yuko ibyo bintu ushobora kubikora byihuta eh, ico nico nabona ariko turabona yuko ku bijyanye n'ayo mazi hari imigenderanire mibi no akoresha cyane cyane nk'umushefu de personnel wajya usanga ariko yiruka ku bakozi bato bato kandi abakozi bato bato atari mu batuma ayo mazi yobura kuko amazi ategerezwa kuboneka mu ishyirahamwe uko biri kose abisigura gute habaye ikibazo giki kugira ngo ntibasubire kubaha Eh, kubatangira amafaranga muri unicef no muri mituweli babisigura bavuga yuko ubu ishyirahamwe riri mu kibazo cyo kubura amasoko ugasanga hariho ibintu byinshi bibuze nk'ibyerekeye ubuzi ugasanga ntibutomoye nicyo gituma amahera usanga atinjira ariko n'aho kwinjira turabona yuko hariho amahera aho ashobora kuva kugira ngo make make n'imiburibura akareka guherana amahera angana nk'ayo yose bakariha make make kugira ngo abakozi bashobore kwivuza cyangwa abakozi bashobore kubona yuko bakingiwe nocita gukingirwa muri NSS e, canke batukabona yuko naho ibindi byose byobura amazi atobura nk'ubu jewe nka Caroline umukozi mutonya sishura kubaza directeur Generale ngo insiguro y'ingene amazi abuze ngo tugende kuvugana n'umuyobozi mukuru canke e, umuyobozi ajejwe kigega ariwe directeur financier ngo ngende tuvugane ibintu nk’ibyo ntibikunda umushingwa manza Christian Habyarimana avuga ko umukozi yotegerejwe gutegekanirizwa akazoza mu minsi umunani kuva yinjiye mu kazi nk'uko ishyirahamwe ineseseri bikora umukozi ngo yitega kuzoronswa icyo bita regime de pansiyo mu gifaransa aho ni mu gihe akukurutse hamwe no gutunganirizwa mu gihe agize impanuka z'akazi bivanye n'intererano amaze gutanga itegeko ajejwe eh, icyo gikorwa cyo gutekaniriza akazi z'abakozi turafise itegeko nimero imwe agakoni ubusa cumi ryo kuwa cumi na gatandatu zo kuwa gatandatu mirongo icyenda n'icyenda eh, ntitomora neza ikiringo kanaka cyangwa iminsi itekanijwe kugira ngo abakozi batekanyirizwe ariko ibyo bihabuze hariho mbere n'itegeko eh, ritunganya icyo bise onpr ni ugutekaniza akatoza k'abacamanza n'abakozi ba leta bandi hamwe n'abakozi bakora mu masentare nk'abagerefiye n'abandi naryo nyine nditomora neza icyo kiringo ariko turazi neza ko ayo mategeko abiri asa canke avukana kuko eh, yaje gutekaniza abakozi eh, turashobora kwisunga mugabo ibyo ishyirahamwe INSS risanzwe rikoresha rikora ku bakozi ritekanya iminsi munani kuva eh, aho umukozi yinjiriye mu kazi ni ukuvuga yuko umukoresha afise iminsi umunani kugira ngo atangure kwandikisha umukozi wiwe muri iryo shyirahamwe UNSS cyangwa UNPR hanyuma kandi yongere eh, eh, aca mu utekaniriza mu mategeko bavuze gutegurira akazoza umukozi baba bavuze iki mu mategeko eh, duhere ku itegeko akaba atakwije imyaka cumi n'itanu itanga intererano ni ukuvuga abafite imyaka kuva kuri umwe gushyira kuri cumi n'ine hariho kandi ibindi bita pension d'invalidité murumva yuko ari umuntu bahaye eh, ayo mafaranga afise kumbure ubumuga mugabo ubwo bumuga akaba amaze kubashika imyaka itatu n'imiburiburi eh, atanga intererano ariko akaba amaze gushikana amezi atandatu n'imiburiburi uh, atanga intererano mu mezi cumi 12 uh, yatanguriye igihe yashikira ivyo bisemva cyangwa ubumuga sinorinda ndazivuga ariko nivyo bibiri igihe ashaje akukurutse canke igihe afise impanuka z'akazi urongoye ishirahamwe mpuzamasendika Tarsise Gahungu avuga ko umukozi yotegereje gutegekanirizwa kuva ku munsi wa mbere atanguye gukora kandi kata mukozi n'umwe yo kumigwa urabona umuntu aravuka agakura akarondera akazi agakora hama agize amahirwe akazokukuruka ari muri ako kazi ubwo birashobora no gushika yuko umuntu ugira isanganya ku kazi cyo gituma ari amategeko ategekanya ingene umuntu bamutegurira akazoza amaze gushika mu zabukuru canke iyo yagize isanganya ry'akazi eh, nicyo gituma amategeko mu gihugu cyacu yarashizeho amashyirahamwe abiri ategekaniriza akazoza abakozi hariyo kera UNSS tegekaniriza akazoza abakozi bakorera amashirahamwe bikorera utwabo hamwe n'amashirahamwe ya leta hakaba rero n'irindi shirahamwe ONPR iteganiriza akazoza abakozi ba leta babitse abafonkisiyoneri hamwe n'abacamanza urumva ayo mashirahamwe abiri niyo ajejwe ako kazi ko guteganiriza akazoza k'abakozi bo mu burundi nigari umukozi batangura kumuteganiriza akazoza umukozi batangura kumuteganiriza akazoza atanguye gukora kuko itegeko ritegeka umukoresha yuko ubwa mbere na mbere iyo yuguruye ishyirahamwe acaca kwiyandikisha muri NSS hanyuma abakozi akoresha nabo agaca arabarihira amafaranga abatekaniriza ayo nayo akariwa mu mezi atatu mu mezi atatu urumva rero umukoresha niwe yakira amahera ari umukozi atanze igice cy'umukozi atanze n'ayamutangi agaca abishikana muri NSS aha rero atangura umukozi agitangura gukora umuzi atanguye gukora ukwezi kwa mbere baramwandika hama ayo mezi atatu aheze bagaca bajya atanga ayo mahera abakozi si bakorera leta gusa abakora amashyirahamwe ya leta cyangwa amashyirahamwe y'abikorera utwabo abakozi n’abakozi bose abakozi hari umuntu nk'umurobyi hari umuntu usanga akora ibindi bintu nk'umudandaje usanga nawe kumbure kuko hari umuntu ategereza akazoza kubwira ati jenge ngifise inguvu ndiko ndakora ari ikeje ingufu zizogenda zirahera maze gusha mu zabukuru nzofashwa niki nawe rero bakozi kubganje bategezwa nabone guhabwa uburenganzira bwo bashe guteganiriza akazoza kabo ariko amategeko asa n'ayatarugurura neza yuko ayo mategeko yokugurura ningoga kugira nabo bakozi uko nabakozi kandi ni nabo benshi ababishoboye bashoboye kwiteganiriza akazoza kabo urumva rero mu uye abateganirizwa akazoza ni bakeya nabo muri leta nabo mu masosiyete yegamiye leta canke yegamiye abikorera ivya nkaba nabo baravyo usanga ari bakeya gose uravye ingene abakozi bangana Burundi n'umukozi akora ku munsi ku munsi hariho amategeko amugenga nk'uko bibandanya bivugwa n'umushingwamanza Christian Habyarimana ngo abakoresha rero bo kwitwararika gusinyanira amakontra n'abo bakoresha cyane cyane amashyirahamwe yigenga kuko umukozi abitwariye ingorane zibagaruka ko amategeko y'aba itegeko rijeje gutekaniza z'abakozi canke ya ONPR yose biboneka yuko atamugwi w'abantu yasize inyuma bateza gutekaniza kazo z'abakozi mugabo turiko turaba dusanga abo bita abajurnaliye canke abakora ku munsi ku munsi bahembwa ku munsi dusanga batari mu batekanijwe ariko abona bo nyene amategeko ajanye n'akazi ah, turakoresha kumbure iteko rijanye n'akazi n'abakozi mu Burundi ryo mu 93 riravuga neza ko umukozi acika umukozi igihe yagize kontra igihe yagize amasezerano n'umukoresha ariko kandi no mu gihe atagize amasezerano yanditse arashobora gucika umukozi mu gihe ashobore kwerekana ko ari umukozi Eh, akoresheje uburyo bwose aho turabisanga mu ngingo ya mirongo ibiri eh, y'amategeko ajyanye n'akazi n'abakozi ariko rero kandi turiko turabadusanga ujya rero bita umujurunariye cyangwa umukozi akora ku munsi ku munsi ayo mategeko atamwibagiye kuko mu ngingo ya cumi na gatanu y'iryo tegeko nyine ritunganya akazi n'abakozi iba yavuze yuko eh, mu gace G iba yavuze yuko uwo bita umujurunariye canke uhembwa ku munsi ku munsi ashobora gutakaza iryo zina ry'ubujurunariye mu gihe ashoboye gukora amezi atatu ku mukoresha umwe agashobora gukora iminsi cumi n'ibiri mu kwezi murumva yuko muri icyo gihe aca yitwa umuntu bita ari kuri kontra adire determine no kuvuga ari mu masezerano uh, sinzi ko novuga ngo adahera bagiraniye n'umukozi wiwe ariko kandi mu gihe ashoboye gukora amezi cumi n'abiri akaba yarashoboye gukora iminsi munani mu kwezi naho nyene amategeko muri iyo ngingo ya cumi na gatanu ako gace nyene kaji karavuga yuko aba yacitse umukozi ari kuri contrat durée indeterminée yego hariho abakoresha bamwe bamwe bashobora kwinyegeza inyuma yo kutamenya kwabo bakoresha mu ishyirahamwe ryabo mbega mu mategeko ku bajyanye n'abakorera nko mu bigenga bamwe bamwe amategeko arabitomora neza akerekana urugero baba bagera ko mu gukora ahubwo mbere murakoze kuri icyo kibazo kuko ziboneka biboneka yuko eh, abakoresha benshi bafise kumbure umugenzo wo kudasinya amakontra n'abakozi babo ibyo rero bigaca bigaragarira mu kungena umukozi ashobora kuva mu myaka ibiri itatu n'itanu cumi adafise amasezerano yanditse ndavuga cyane cyane abakozi eh, bakorera abantu bigenga cyangwa amashyirahamwe yigenga ama entreprise Eh, cyane cyane imbere n'amashyirahamwe ibyo bita sosiyete eh, do gardiennage agejwe gukingira eh, abantu ariko rero umuti urahari nari navuze ingingo ya mirongo ibiri ko kenshi na kenshi mbere birumvikana ko na sentare y'akazi ariyo yisunga iyo umukozi umukoresha avuze ati uyu muntu nta kontra nigeze ndamugirira bica bigaragara yuko muri ngingo ya mirongo ibiri nari navuze igejwe amategeko y'akazi yuko umukozi ashoboye kwerekana ko yakoze aho hantu amezi atatu akaba yarakoze iminsi cumi n'ibiri ku aho hantu cyangwa yarakoze umwaka mugabo akaba yarakoze n'imiwe uri buri minsi munani aho hantu mu kwezi birumvikana yuko sentare y'akazi irategeza kumurenganura ikamushyira mu mugwi w'abakozi bafise amasezerano yanditse kandi adahera contrat durée indeterminée byumvikana yuko rero muri ico gihe no kumukotiriza muri NSS bishitse akirukanwa ata contrat afise niba baramukotirije ariko agituye ubutungane muri sentare y'akazi butegeza kumurenganura nizo eh, manza zihari nuwuhe mugwi w'abakozi udafise uburenganzira bwo gutegekanirizwa kazoza imigwi yose biboneka yuko itari yaratekanyirijwe na UNSS canke n'itegeko rishiraho mbere eh, gutekaniza kazoza abakozi byo mirongo icyenda n'icyenda navutse biboneka yuko ishyirahamwe ONPR biboneka yuko abari basigaye bose iyo bashyitse mu batekanirizwa kumbure cyari ikinogo kinini cyane kuri iyo migwi y'abantu badatekanirizwa ariko no munsi abasigaye kumbure nabo nyene bafise novuga bakora ku munsi ku munsi nibo bonyene mbona no munsi batariko baratekanirizwa ariko nabo nyine birumvikana yuko bishoboka ko eh, bashobora kujya mu mugwi wabatekanirizwa agateka kazina muntu ni kubahirizwe ku isi yose kubahiriza ikiremwa muntu hamwe nuko hari abakozi badategekanirizwa kandi babirekuriwe n'amategeko nizo ngorane zibonekeza ku bakozi bamwe bamwe nk'uko bivugwa n'urongoye ishyirahamwe mpuzamasendika kosibu taxise gahungu hari ibibazo byinshi bikunda gushika ugasanga umukozi yarakoze kumbure iyo atibutse ngo ajye arabiraba kandi umukozi arimo kubiraba biragora nk'aba adafite amasendika ugasanga umukoresha akamubesha yuko ariko aramuteganyiriza akazoza yamwandikishije kumbe ntajya ariha nyamafaranga ku kiringo ku kiringo ubwo agiye kuca mu zabukuru akazi agiye muri pansiyo akazi karahagaze kubera imyaka kumbure aho yagiye arakora hose batagiye kwa kwayo mafaranga agasangura kuvyirukanga inyuma bwiyagiye muri NSS agasanga ayo mafaranga ntayo bamushiriye akajya gutangura kurondera umukoresha kumbura atana kinamuronka atani ngubura giteze kumurondera atakimukorera naco gituma rero nagira nti anagira ah, nkebura abakozi kuri aka kanya yuko boja bararaba bagikora bakajya barasuzuma yuko amafaranga yabo umukoresha yashikanye muri NSS bakazobibaza ariho bakiri ntibaze barindiye kuba bavuye ku kazi nikindi kintu mugono barena NSS irakwiye nayo ne kwiki gukebuka yuko hariyo abakoresha usanga basibiranije nka kangahe nk'imyaka ibiri aho bubabarira mugo bakabarira n'abo bakozi b'aho hantu ati muraraba neza muragaba kuko amafaranga yayo arazi kuko umukoresha wewe haraho bimugora ugasanga ati ingeme ndayigura hano mbe ndayakoresha iki cyangwa kiriya ukazosanga nasubiye kuyishura bica bigorane bigora nyamukozi agiye kuca mu zabukuru agiye gusaba nyadufaranga urumva icyo ni ikibazo cya mbere dukunda kubona icya kabiri dukunda kubona ni uko n'izamaze gushika mu zabukuru baridoba bati erega utu dufaranga baduteganiriza ni maka ariyo pansiyo ntahuye n'ayo bifuza kuronga ugaca asanga umuntu mbere kidoga atega umuntu agiye muri pansiyo aba agiye gupfa kubera udufaranga bamuha ni dukeya ntidushobora kumufasha ngo agire imwe yahora agira agikora kandi kumbure natwe twibaza yuko niko byateza kugenda bategerezwa yo kwegera nk'umushahara yaronga ubu rero nabyo n'abantu baridoga kandi ni benshi kandi baza ko na NSS bibona harakwiye gusubirwamo rero yuko kugira iyo pansi itangwa iduzwe kabisa Ibyo nabyo bica mu mategeko bica mu vyigwa nka twebwe mwishira hamwe kosibo dusaba yuko vyokorwa n'ingoga ababijejwe bakaje inama n'ingingo kugira iyo pansiyo iduge kugira na plafond nayone iduge kuko urashobora kuba ufise amahirwe ugikora udashobora guteganakiriza kazoza ku mushahara we bavuga yuko utawurenza ibihumbi amajana na mirongo itanu barabirako akaba yarenze arose amahirwe bakayarenza kubera ko umuntu uwo muza guteganiza neza kazoza kiwe kuko vyomufasha nawe amaze gushika mu zabukuru ikibazo cya gatatu duhora dukunda kubona kumbure hariho abakozi nabo batarimo kandi nabara abakozi twasaba yuko amategeko nayo yugurura abakozi bose wumva bishoboye wese akajamo wowe urashobora kuba ufise igaraje yawe mu buyenzi murazi ko abantu batunze abantu benshi akaba afise amafaranga akayaronga nayaronga ku munsi ku munsi akati naje nibande kure nanje nshobore kuja gutegereza kazoza nanje nshobore kuzoja kwivuza kuko amafaranga ndayaronka byofasha uwo mukozi byofasha nayo mashami ko caronka abanywanyi benshi kandi byofasha na leta nibuza kwigora twibaza rero yuko amategeko nivyo bagomba kuyasubiramo twarumvise yuko code travail bagomba kubisubiramo twibaza yuko rero nabo bazoca bashiramo ayo mategeko akugurura akugururira bose kuko ari abakozi bakora ivyabo bafise uburyo kubera iki twobakuramo kubera iki nabo batoja muri NSS batoja kwivuza muri miture n'ahandi hose ku bwacu rero nk'abaserukira abakozi abakozi bose twibaza yuko amategeko yo kugururwa ku neza y'abakozi bose ngo gutegekanirizwa birafise inyungu nini cyane ku mukozi kuko biheza bikamufasha muri byinshi na cyane cyane iyo yavuye mu kazi kuko umukozi aba yariziganirije ibyo bivugwa n'umushingwamanza Christian Habyarimana. gutekaniza akatuza z’abakozi ari ibyo bibiri ibyo bita repansiyo n'amarisike porofesiyoneri muri INSS barerekana ingene umuntu ashobora kuvuzwa ko mu bisanzwe uyo wewe wumva yashikiriye guhuguruka kwiwe birumvikana ko abandanya avuzwa ariko nabo baba ba no bita abasigwa bo yapfuye birumvikana yuko ivyo bari gukorera uriya wa mbere barabikorera n'aba basigaye rero bica bija muri uwo mugwi wa risque professionnel ariko cane cane cane cane yo gusumba ni ONPR kuko yo irerekana neza ingene yashizeho ibijanye no kuvuza no kwitaho aba abakozi bayo baba Eh, bakotije muri yo eh, kuko eh, birumvikana yuko iryo shirahamwe uretse ryo ryo rikora regime de pension barerekana neza ivyo bo bitaho baravuga mbere eh, cyane cyane iby'ubusaza bakavuga iby'ubumuga umukozi arashobora kuva mu kazi afise ubumuga ni ukuvuga atarashikana imyaka y'ubukukuruke akaba gusa amaze kuba amaze gukora imyaka itatu cyangwa ah, atanga intererano imyaka itatu birumvikana ko inyungu eh, iribonekeza si cyo kimwe n'aho iyo wayatanga kimwe yigeze atanga kandi ikindi nacyo mumenya yuko kubimwerekeye umukozi ntacabomba cyane mu gihe eh, ayo mafaranga akotiza bayakura ku bita kuri source canke numukoresha ayakata ku mafaranga ahembwa akayamurihira bisa rero nivyo no kwita kuziganya bige bita epargne isanzwe birashika nk'umuntu bamwe bita bisesagu atokwiyumviriye gutanga ayo mahera kandi mu bisanzwe cy'amafaranga avuna yose hamwe ni nka 10% canke 4 eh, kwijana ku mukozi Eh, atandatu ku ku mukoresha ariko nka UNPR nayo nyine bashobora kuyatunganya ukwabo bakavuga rimwe ku ijana rijanye n'itunganywa canke irindi ku rijyanye rijanye n'ama cyo bita impanuka z'akazi ariko hari na 10 ku ajya ku bijanye n'ubukukuruke mwishirahamwe mpuzamasendika kosibu baratubwira icyo bariko barakora kugira ngo baharanire agateka k'umukozi tarisise gahungu mu mwishami mpuzamahanga kosibu dusanzwe dufise abaserukira abakozi bari mu rwego nshingwantwaro rw'iyo shyirahamwe twaye mu mashyirahamwe mbere nibo rero baje baratubara ati ibintu bimeze ukuntu ukuntu muraraba aya mategeko ntazahavaye aho nyanga gateka k'abakozi aya mategeko ntihagire abazokumira murabe na cane cane ingenda ikiga kiriko kiragenda kuko urashobora gusanga amafaranga adakoreshwe ku neza y'abanywanyi kuko amafaranga ya NSS yose amafaranga yandi nico gituma rero tugira tuti bateza kuhagabira bakaje baratubara ingene bihagaze hagize igoranye tugakeburana none muri ko mukora iki kugira ngo abakozi bose baronke ibyo barekuriwe n'amategeko icyo turi ko turakora n'ayo mategeko agomba gusubirwamo tugiye kugerageza ibyo dushobora kugira iryo tegeko rizosohoka risohoke rishyiramo bose tugiye no gusaba yuko boraba yuko boduza utwo dufaranga batanga kuko turi hasi tugiye no gusaba kandi yuko ibyigwa byihuta eh, ku byerekeye ishyirahamwe nesese naryo nibaza nayo yogerageza kuko twe dushaka yuko abakozi bo benshi bose ubishoboye wese yoshobora kuja guteganiza akazoza kwe muri NSS nayone yobishira imbere igasaba nayone ko aya mateko yokugurukwa ni ku neza yayo ni ku neza y'abakozi ngo umukoresha yo kwitwararika gufata neza umukozi wiwe kuko iyo atabikoze bimugaruka ko, maze umukozi nawe akamenya guharanira agateka kiwe iyo yarenganijwe nk'uko bishikirizwa n'umushingwamanza Christian Havyarimana akamo ni kamwe nashaka gusa kugaruka ku bijyanye n'icyo amateka avuga ku bakozi amategeko y'abakozi ari mu mategeko mpuzamakungu eh, ibyo bita dekarasiyo de droit de l'homme kugira ngo icyo gikorwa gishobore kugenda neza kuri bamwe bamwe nibaza yuko twogira akamo tubateye ku bakozi twibaza yuko akamo tubateye nuko batosamara bakaraba koko yuko amafaranga batanze yagiye aho yategereza kuza kandi yashyitseyo aha tutabeshanye abakoresha bari bo bose barafite abakozi bakoresha so bama bayajana bajya bateza kuyatwara bateza kubera n'abandi ati eee eh, ntiyagiye kuko nabone bibagira ingaruka mbi batagiye nkabaza yuko inesese twokorana kugira tujye turakeburana dufashanye kugira amafaranga ashikeyo ni ku neza y'abakozi ni ku neza inesesi twe dushaka yuko abakozi bo babeshi bose ubishoboye wese yoshobora kuja guteganiza akazoza kwe muri inesesi nayone yobishira imbere igasaba nayone ko amategeko yokugurukwa ni ku neza yayo ni ku neza y'abakozi hama kandi kamunota inesesi uko bogerageza bakazigama neza bakayobora neza ku nyungu z'abakozi ku nyungu z'abanywanyi babo kugira baze babafashe neza baze babahe pansiyo ikwiye hageze yuko bakukuru urumva rero bakwiye kugirisha ibyigwa vuba kugira barabe yuko bubiduza ko ntibashobora kubiduza batagirishije ibyigwa barabe nuko buduza icyo kigezo cyo hejuru bari barashize ko kushosura kuduga hejuru kandi kurusha hama akamunotera leta nako leta nishiriye amategeko leta ajya niyijejwe yuko amategeko akurikizwa nibaza rero yuko nayo yari ikwiye mu maguru ya vuba tukaja hamwe ayo mateka kugurugwa abarundi n'abarundikazi bose abakozi bose babishoboye bagashobora kuja muri ayo mashyirahamwe hama uwo nohereza kurumva n'abakoresha iyo mvuze abakoresha rero ga leta iraza nk'umukoresha ikaza nuko itegereza ko amategeko yubahirizwa rero nk'abakoresha nabo ni uko bo kwiyumvira yuko amafaranga y'abakozi bateza kubateganiza yuko amatangwa ku gihe ntibarenganye akabishira imbere kuko mbere iyo basibije barabatangisha amande tukasaba rero yuko ibyo batuje barabigira hama ntibasubire kurenganya abakozi umukozi yakoze umukozi yatanze intererano yiwe kugira bayimushikaniye muri NSS bakayishyiraho ni na hano duce dusozerera ikiganiro agateka kawe cy'uyu munsi turagushimiye ko wadukurikiranye turashimiye n'abo twasangiye ikiyago ikiganiro mwagiteguriwe na ive nkunzimana